50 languages. 3 3. การทำความรู้จัก Fe cunoscenza. สวัสดีค่ะ Hola. สวัสดีค่ะ Bon dia. สบายดีไหมคะุんบんคุณมาจากยุโรปใช่ไหมคะ q ิสเล d'Europa v o s t คุณมาจากอเมริกา ใช่ไหมคะคิสเดอเมริกาบุสเตคุณมาจากเอเชียใช่ไหมคะ qui é เอเชียบุ s เต คุณพักอยู่โรงแรมอะไรคะ En quin hotel s'allotja vostè? คุณอยู่ที่นี่นานเท่าไหร่แล้วคะ Quan fa que és aquí? คุณจะอยู่ที่นี่นานเท่าไหร่คะ Fins quan es quedarà? คุณชอบที่นี่ไหมคะ Li agrada la seva estada aquí? คุณมาพักผ่อนที่นี่ใช่ไหมคะกาฟาบักันซาซากิมาเยี่ยมดิฉันบ้างนะคะบิซิติมนี่คือที่อยู่ของดิฉันค่ะ Aquesta és la meva adreça. เราพบกันพรุ่งนี้ดีไหมคะ Ens veiem demà? ขอโทษนะคะ รุ่งนี้ดิฉันไม่ว่าง Em sap greu, però ja tinc ocupacions. ลาก่อนค่ะ Adeu. ลาก่อนค่ะ A reveure. แล้วพบกันนะคะ Fins aviat.